Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. Ir aš išvydau šventai miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo juokių ir nebebus mirties, nebebus liūdėsio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo o sėdintys į sostę tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, ne šitie žodžiai patikimi ir tikri. Ir jis man atsakė, įvyko. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio tai paveldės nugalėtojas ir aš būsiu jam dievas, o jis bus man sūnus. O bailiams, neištikimiems, nešvankeliams, žudikams, ištvirkeliams, burtininkams, tabmeldžiams ir visiems melagiams, skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera. Tai yra antroji mirtis. Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, pilnus septynių paskutinių negandų, ir tarė man, eikš parodysiu tau jaunąją, avinėlio sužadėtinę. Ir nunešė mane dvasioje ant didelio ir aukšto kalno, ir parodė man šventą į miestą Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, žėrinčią Dievo šlove jo švitėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens tviskančio kaip krištolas. Jie apjuosta dideliu aukštų mūrų, su dvylika vartų, o ant vartų dvylika angelų ir užrašyti dvylikos Izraelio giminių vardai. Nuo saulėtekio pusės treji vartai, nuo žiemių treji vartai, nuo pietų treji vartai ir nuo saulėlydžio treji vartai. Miesto mūrai turi dvylika pamatų, ant kurių užrašyti dvylikos avinėlio apaštalų vardai. Kalbantysis su manimi turėjo aukso mastą išmatuoti miestui, jo vartams ir mūrams. Miestas išdėstytas keturkampiu, jo ilgis ir plotis lygus. Jis išmatavo miestą mastu ir rado 12 tūkstančių stadijų jo ilgis, plotis ir aukštis lygus. Jis išmatavo jo mūrą ir rado 140 uolekčių žmonių mastu, kurį vartojo ir angelas. Jo mūras sukrautas iš jaspio, o pats miestas iš grino aukso panašaus į tyrą stiklą. Miesto mūrų pamatai papuošti visokiais brangakmeniais. Pirmas pamatas yra jaspio, antras Safyro, trečias Chalcedono, ketvirtas Maragdo, penktas Ardonikso, šeštas Sardžio, septintas Chrizolito, aštuntas Berilio, devintas Topazo, dešimtas Chrizoprazo, vienuoliktas Hiecinto, dvyliktas Ametisto. Dvylika vartų, dvylika perlų kiekvieni vartai iš vieno perlo. Ir miesto gatvės grynas auksas, tarsi vaiskus stiklas. Bet aš jame nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis dievas ir avinėlis yra jo šventikla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti dievo šlovė, ir jo žiburys yra avinėlis. Tautos vaikščios jo šviesoje ir žemės karaliai atsineš į jį savo puošnumą. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties. Ir į jį bus sugabenti tautų lobiai ir brangenybės. Bet ten niekada nepateks kas netyra, joks nešvankelis ar melagis, o tik tai tie, kurie įrašyti avinėlio gyvenimo knygoje.